بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nabiy sollallohu alayhi vasallam quraysh qo'shinini bu qaysarligini o'jarligini ko'rib bular bilan gaplashishlikni foydasi yo'q ekan makkaning sayyidi abu sufyon bilan gaplashamiz dedida buning uchun umar ibn hattob roziyallohu anhuni chaqirib u kishiga siz makkaga boring abu sufyon bilan gaplashing bizga umra qilishlikka yo'l bersin dedi umar ibn hattob roziyallohu anhu payg'ambarimiz aytdiki yo rasululloh taqiq sahobalaringiz orasida qurayshga adovati eng qattiq odam menman buni bilasiz qurayshga mendaqa qattig'i yo'q undan tashqari makkada meni himoya qiladigan barobar qarindoshim qavmlarim qolmagan dedi agar makkaga biror kishini yubormoqchi bo'lsangiz quraysh hurmat qiladigan uni himoya qiladigan biror boshqa odamni jo'natmaysizmi dedi kimni jo'nataman usmonni jo'nating dedi usmon roziyallohu anhu banu umayyadan abu sufyon ham banu umayyadan dedi payg'ambarimiz rozi bo'ldi usmon roziyallohu anhu makkaga abu sufyonni oldiga gaplashgani ketdi diqqat qiladigan bir narsaki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ishni umar ibn hattobga buyurganida umar ibn hattob roziyallohu anhu rasululloh aytgan fikrdan ko'ra to'g'riroq fikrni o'zida borligini ko'rdida buni o'zini rahbariga aytishlikka jur'at qila oladi ular rasulullohni ra'yidan ko'ra ya'ni vahiy bo'lmagan o'rinda to'g'riroq bir fikr keladigan bo'lsa buni aytishlikdan ya'ni jur'at bo'lgan ularda vahiy egasi bo'lishiga qaramasdan muhammad rasululloh bo'lishiga qaramasdan yonidagi kishisi qo'l ostidagi kishisidan chiqqan fikrni to'g'ri ekanligini anglagandan keyin qabul qilyapti usmon roziyallohu anhu makkaga bordi abu sufyon uni chiroyli kutib oldi ey usmon dedi abu sufyon agar xohlasang tavof qilaver kabani usmon roziyallohu anhu rasulullohdan avval men tavof qilmayman dedi suhbatlashib bo'lganidan keyin usmon roziyallohu anhu qaytmoqchi bo'lganida abu sufyon bizni oldimizda qolib turasan dedi tashqariga chiqarmadi usmon roziyallohu anhuni qaytishligi payg'ambarimiz oldiga kechikdi usmon o'ldirildi degan noto'g'ri xabar keldi abu sufyon olib qo'ygan edi meni oldimda turib turasan dedi lekin bu xabar usmon qatl qilindi degan xabar bo'lib keldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu xabarni eshitganidan keyin hatto yuborgan elchini ham qatl qilishlikka jur'at qilishibdimi demak quraysh bilan jang qilamiz ekan dedida sahobalarni hammalarini bay'at berishlikka buyurdi bir ming to'rt yuzta sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam daraxt ostiga o'tirganida bittama bitta kelib payg'ambarimizga bay'at berishdi bay'atning ma'nosi agar qurash bilan jang qiladigan bo'lsak ortga qochib ketmaysizlar bir ming to'rt yuzta sahoba payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bay'at berdi rivoyatlarda birinchi bo'lib abu sunal al usli roziyallohu anhu kelib bayat berdi salomat ibn akva roziyallohu anhu payg'ambarimizga bayat berdi hamda borib o'tirdi endi bir ming to'rt yuzta odam kelib ketgunga qadar ancha vaqt o'tdi salomat ibn akvani payg'ambarimiz ko'rib ey salama keling bayat bering dedi yo rasululloh bayat berdim dedi yana bir marta bayat bering dedi chunki bu kishi piyoda jang qilishlikda nihoyatda mohir edi payg'ambarimiz u kishini bay'atini ta'kidlashligini xohladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan kelgan bir ming to'rt yuzta odamni hammasi payg'ambarimizni oldiga kelib qo'lini qo'liga qo'ydi faqat bir kishi o'zini olib qochib yurdi uni qizil tuyasi bor edi tuyasini orqasiga o'tib yashirinib turdi bu munofiqlardan biri edi jada ibn qays jada ibn qays u o'zini tuyasini orqasiga olib o'tib payg'ambarimizni ko'ziga ko'rinmasdan shu bayatni bermaslikka harakat qildi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hamma sahobalari bo'shaganlaridan keyin chap qo'lini o'ng qo'lini ustiga qo'ydida bu qo'lim usmon nomidan dedi sahobalar aytishdiki vallohi rasulullohning chap qo'li bilan bergan bayati hammamizni o'ng qo'limizdan afzalroq bo'ldi dedi usmon roziyallohu anhu nomidan rasululloh o'zi bayat berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga ulug' bashoratni berdi aytdilarki vallohi la nar man baya shajara allohga qasam bu daraxt ostida bayat bergan kishi do'zaxga kirmaydi ya'ni hammanglar jannatga kirasizlar dedi faqat qizil tuya egasi jannatga kirmaydi dedi ya'ni tirikligida jannatni bashoratini eshitgan kishilar mana shu bir ming to'rt yuzta odam bo'ldiki faqat bitta munofiq jada ibn qays bulardan mana shu marhamatdan mahrum bo'ldi alloh taolo mana shu bayat haqida quyidagi oyatlarni nozil qildi innallazina yubayiunaka innama Alloh. ey muhammad darhaqiqat sizga bay'at qasamyod qiladigan zotlar hech shak shubhasiz ollohga bay'at qilurlar alloh taolo oyatlarda shunday dedi marhamat qilib استعيذ laqad لقد anil mu'minina iz المؤمنين tahta يبايعونك تحت فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ey muhammad darhaqiqat olloh mo'minlardan ular daraxt ostida sizga bayat qilayotgan vaqtlarida rozi bo'ldi mana shu bayat berganlardan olloh aytyapti men rozi bo'ldim sizlardan deyapti bas u zot ularning dillaridagi narsa sadoqat vafoni bilib sadoqat va vafoni bilib ularga sakinat orom tushirdi va ularni haybar jangida erishiladigan yaqin g'alaba va o'zlarigina oladigan ko'pdan ko'p o'ljalar bilan mukofotladi alloh qudrat va hikmat sohibi bo'lgan zotdir mana shu bayatni berishligi bu sahobalarni haqiqatdan qalbida ahdi vafosi sodiq ekanligini olloh mana shu oyat bilan bayon qildi mana shu sodiq vafosiga sodiq ahdiga Alloh ulardan rozi bo'ldi bu bay'at tarixda bay'atur rizvon deb nom oldi ana shu daraxt payg'ambarimiz tagida turib bayat olgan daraxt umar ibn hattob roziyallohu anhu davrigacha turdi keyin umar roziyallohu anhu kesishlikka buyurdi chunki odamlar shirk keltirib sig'inib qo'yishmasin degan maqsadda qurayshga musulmonlar payg'ambarimizga bay'at berganligi xabar yetganidan keyin ular qo'rqishdi endi sulh qilmasak bo'lmaydi deyishdi so'ngra suhayl ibn amrni jo'natishdi suhaylni kelayotganligini ko'rib payg'ambarimiz suhaylmi dedi sahalallohu lakum ha olloh ishinglarni oson qilibdi dedi nima uchun chunki suhayl qurash uchun tashqi ishlar vaziriga o'xshagan odam edi qandaydir bir sulh qilishlik kerak bo'lsa kimni jo'natar edi suhayl ibn amr suhaylmi dedi ha ishinglarni olloh oson qilibdi dedi suhayl ibn amr payg'ambarimiz oldiga keldi sulhga kelishdi endi bandlarini yozishlik kerak yozishlikka payg'ambarimiz ali roziyallohu anhuni chaqirdi kofirlardan bir jamoa guvoh bo'lishdi musulmonlardan abu bakr umar muhammad ibn maslama ali va boshqa sahobalar hozir bo'lishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sulhga kelishib bo'lishganidan keyin asosiy ishlarga endi kitoboti sulh sulhni qog'ozga tushirishni boshlandi payg'ambarimiz aytayapti, ali roziyallohu anhu yozyapti bismillahi rohmanir rohim deb yozdi ali bismillahi rohmanir rohim deb yozdi suhayl ibn amir e'tiroz bildirib rohman nimaligini bilmaymiz dedi bismika allohima deb yozdi ali roziyallohu anhu men bismillahi rohmanir rohim deb yozib qo'ydim dedi o'chir dedi suhay vallohi o'chirmayman dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'qishni ham yozishni ham bilmagan ey ali dedi qani u dedi ali ko'rsatdi payg'ambarimiz o'zi muborak qo'li bilan rohmani rohimga tushirib qo'ydi bismika allohima deb yozdi qarang sulh hali yozilishlikni avvalida birinchi qatorida e'tiroz bildiryapti avvalida muammo bo'lyapti mayda masalada payg'ambarimiz xo'p deb o'chirdi so'ngra ey ali yoz dedi bu muhammad rasululloh bilan suhayl ibn amr kelishgan narsa dedi uni ham yozdi suhayl yana qarshi bo'ldi agar seni dedi rasululloh ekanligingga ishonganimda sen bilan urushmasdim dedi o'zingni ismingni otangni ismini yoz muhammad ibn abdulloh deb yoz dedi ali roziyallohu anhuga payg'ambarimiz o'chiring rasululloh vallohi o'chirmayman rasul qanday qilib o'chiraman dedi payg'ambarimiz qani u dedi ali ko'rsatdi payg'ambarimiz yana qo'li bilan o'chirib qo'ydi qarang payg'ambarimiz shu sulhni bo'lishini xohlayapti rohmani rohimni o'chiryapti rasulullohni o'chiryapti o'zi asli musulmonlar bir yil umra qilmasdan qaytib kelishlikka norozi o'zi umuman sulhga norozi musulmonlar qanday qilib umra qilmasdan qaytib ketishadi yana suhal ustiga bu talablarni qo'yib turibdi sulh nimalardan iborat mana kelinglar sulhni bandlarini ko'rib chiqamiz musulmonlar bir yil umra qilmasdan qaytib ketishadi makkaga kirishmaydi keyingi yil kelib umra qilishadi keyingisi musulmonlar umra qilgani kelgan paytda qurash ularga hech qanday to'sqinchilik qilmaydi musulmonlar uch kun umra qilishlikka muhlati bor keyingi uch kun o'tgandan keyin chiqib ketishadi va faqatgina rokibning quroli bilan kelishadi bitta qilich bo'ladi ularni oldida u ham makkaga kirganda qilichlar qinida bo'ladi bu umraga taalluqli ishlar edi endi undan tashqari qo'shimcha bir shartlar bo'ldiki mana shu sulhga mana shu bandlarga kelishilsa o'n yil tinchlik bo'ladi janglar to'xtaydi musulmonlar qurashni karvoniga hujum qilmaydi o'n yil tamomiy omonlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning asosiy ko'zlagan narsasi mana shu edi tinchlik kerak edi musulmonlarga chunki payg'ambarimiz madinaga hijrat qilib kelganiga olti yil bo'lgan bo'lsa olti yilda bu yoqqa tinimsiz jangu jadal bo'layotgandi musulmonlarga tinchlik kerak edi Yana shartlaridan va mana shu keyingi ikkita sharti musulmonlarga og'ir bo'ldi. Shartlardan bittasi shuki, bandlardan bittasi shuki, Makkadan bir musulmon hijrat qilib Madinaga payg'ambarimiz oldiga borsa, payg'ambarimiz mushriklarga qaytarib beradi bu musulmon. Endi Madinadan bir musulmon murtad bo'lib Makkaga qochib kelib olsa, mushriklar qaytarib bermaydi musulmonlarga. Payg'ambarimiz bunga ham rozi bo'ldi, sollallohu alayhi vasallam. ko'ring mana shu aytilingan keyingi ikkita bandi haqiqatdan musulmonlarga yoqmadi va musulmonlarga zarari kofirlarga foydasiga o'xshab ko'rindi bandlarda yana bittasi ikki tomon sulhga kelishdi quraysh va musulmonlar qaysi qabila mana shu ikkalasidan tashqari qaysi qabila musulmonlar tomoniga o'tmoqchi bo'lsa bu o'sh qabilani haqqi qaysi qabila qurash tomoniga o'tmoqchi bo'lsa bu ularni haqqi mana shu sulh yozilayotganda huzoa va banu bakr qabilasining sayidlaridan bir jamoa bor edi huzoa bilan banu bakr doim bir biri bilan urushib janjallashib yurgan qabila edi huzoa qabilasi aytdi biz muhammadni xilfidamiz dedi ya'ni musulmonlar tomondamiz dedi banu bakr aytdi biz qurash xilfidamiz deyishdi işte. mana shu qo'shilgan qabilalar shu o'zi qo'shilgan qavmni qo'shinini bir qismi deb e'tibor qilinadi agar Xuzo shu sulhdan keyin Banu Bakrga hujum qilsa, musulmonlar Qurayshga hujum qilgan bo'ladi, demak o'rtadagi sulh bekor bo'ladi. Keyinchalik bu sulhni buzilishiga mana shu band sabab bo'lgan edi. Banu Bakr qabilasi Qurayshga yordami bilan Xuzoga hujum qildi. Demak, sulhni Quraysh o'zi buzgan bo'lib chiqdi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qildi. Ikki taraf sulhni yozib turishgan paytda tashqaridan g'olag'ovurni ovozi eshitilib qoldi chodirdan tashqariga chiqib qarashganida makkadan bir kishi zanjirlarni sudrab musulmonlarni muoskara kelib ya'ni musulmonlar yaqin kelganligini eshitdida chiqib keldi zanjirband keldi yo rasululloh jituka hijrat qilib sizni oldingizga keldim makkaga qaytishni xohlamayman meni o'zinglar bilan olib ketinglar madinaga bu kishi abu jandal ibn suhayl ibn amr edi Qurash tomonidan kelib sulh yozayotgan Suhaylni o'g'li edi. Ittifoqqa muvofiq Makkadan chiqqan musulmon qaytarib berilishlik kerak. Hali sulh yozilib bo'lmagan edi bu vaqtda. Hali yozib bo'lishmadi. Shunda Suhayl qarab aytdiki, "Ey Muhammad" dedi. "O'rtamizda kelishuv bor" dedi. Ya'ni o'limni qaytarib berdi. Umar ibn Hattob turib, "Ya Rasululloh, hali yozganimiz yo'q" dedi. Suhayl "Ama takfikumul kalima" dedi. nima sizlarga bir og'iz aytgan so'zimiz yetmaydimi dedi yozishlik shartmi sizlarga dedi va'dalashildi hali yozgani yo'q hali muhrlangani yo'q lekin og'zaki kelishuv bor endi payg'ambarimiz nima qiladi olib qoladimi qo'yaveradimi olib qolsa sulh buziladi berib yuborsa musulmonni olib ketishadi shunda payg'ambarimiz to'g'ri dedi o'sha bergan so'zinglar yetadi olib ketavering dedi abu jandalni otasi kofirlar muosiyariga qarab so'dray boshladi olib borib o'g'lini qurayshga topshirib qaytib kelib sulhni davom etkazishlik kerak abu jandal hijrat qilib kelgandan keyin yana kofirlar tomonga qaytarilyapti dod deb aytdiki yo rasululloh dedi dinimda fitnaga uchratishlari uchun yana kofirlarga qaytarib berasizlarmi dedi sahobalar hammasi yig'iladi bu qanday xorlik bir musulmon birodari kelsa bir ming to'rt yuzta odam turib himoya qilib olib qololmasdan yana qaytarib kofirlar tomonga uzib yuborishyapti payg'ambarimiz aytdiki abu jandal sabr qiling umid qiling shoyat olloh sizga va sizning hamrohlaringizga bir yengillik bersa dedi abu jandal payg'ambarimizdan eshitganiga ishonmasdan ey musulmonlar ularga topshirib qo'ymanglar dinimda fitnaga uchratishadi deb yig'ladi lekin hech kim biror ish qilishlikka jur'at qiladi chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu narsani man qilgan musulmonlarni bu sulhga bo'lgan yana karohiyati ziyoda bo'ldi umar roziyallohu anhu suhayl o'g'lini so'dirab ketayotganda abu jandalni oldiga keldida qilichini yaqin qilib ey abu jandal dedi innamal mushrikuna najasun dedi bu mushriklar dedi najas dedi ularni qoni itni qonidaqa dedi ya'ni bu gapini ta'riflab aytadiki qilichimni tutishligimdan maqsad deydi otasini olib chopib borsa qochib ketarmikin degan maqsad deydi lekin abu jandal bunday qilishini xohlamadi nima uchun umar o'zi qatl qilib yubormadi suhaylni chunki umar roziyallohu anhu sulhdagi bitta kishi agar u qatl qiladigan bo'lsa sulh buziladi endi abu jandal bu sulhni ichida emas o'shaning uchun u kishi mana shu ishni qilganida sulh buzilmagan bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sulh niyozi bo'lganidan keyin quraysh musulmonlarni qaytib ketishiga qarab turdi aytdik musulmonlar umra qilamiz deb kelishgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdilarda sochinglarni oldirib ehromdan chiqinglar ish bitdi qaytamiz dedi sahobalardan hech qaysisi payg'ambarimizga itoat qilmadi birinchi marta payg'ambarimizni buyrug'iga hech kim itoat qilmadi payg'ambarimiz sochinglarni oldiringlar qaytamiz deganida umar roziyallohu anhu keldida yo rasululloh dedi yo rasululloh dedi axir siz bizga baytga kelib uni tavob qilishimizni aytmaganmidingiz dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tush ko'rgan edi tushida musulmonlar baytullohni tavob qilib sochlarini oldirib sochlarini qisqartirganligini ko'rgan edi mana shu tushni aytib bergan edi umar roziyallohu anhu shuni eslatyaptida yo rasululloh axir baytga kelib uni tavof qilishimizni aytmaganmidingiz dedi payg'ambarimiz aytdi ha ey umar dedi lekin men sizga bu yil bo'ladi shu ishni deb aytganmanmi dedi yana mana shu yilda qilamiz deb aytganmanmi dedi umar yo'q dedi musulmonlar bu sulhdan norozi bo'lishdi shunda umar roziyallohu anhu yana bir boyagi noroziligini bosolmasdan yo rasululloh dedi biz musulmonmizmi dedi ha biz musulmonmiz ular kofirmi ha ular kofir ha nima uchun dinimizda past ketamiz dedi payg'ambarimiz aytdilar albatta robbim men bilan dedi men ollohning rasuliman olloh meni zoyi qilmaydi dedi umar roziyallohu anhu hech narsa demadi lekin qalbiga yana ham bir taskin beradigan gapni istab abu bakrni oldiga keldi xuddi payg'ambarimizga bergan savolni berdi ey abu bakr biz musulmonmizmi ha musulmonmiz dedi abu bakr ular kofirmi ha ular kofir ha nima uchun dinimizda past ketamiz dedi abu bakrni bergan javobni ko'ring ey umar dedi rasulullohni buyrug'ini bajar dedi u zot ollohni elchisi olloh u zotni zoya qilmaydi dedi rasululloh qanday qadam bosdi shunday bos dedi bir ming to'rt yuzta sahobani hammasi bu sulhdan norozi bo'lib turdi faqatgina abu bakr rasulullohni buyrug'iga itoat qil turibdi musulmonlar qalblari alamda qoldi alloh taolo mana shu tushi mana shu tushi haqida shunday oyat nozil qildi astag'firullah laqad sadaqallohu rasulahu ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا umar roziyallohu anhu payg'ambarimizni tushini pesh qilyapti siz aytuvdingizu qaytib ketaveramizmi olloh aytdi qasamki olloh o'z payg'ambariga u kishi ko'rgan tushni haqqi rost qildi albatta sizlar ey mo'minlar inshaalloh masjidil haromga tinch omon boshlaringizni ya'ni sochlaringizni qirdirgan yoki qisqartirgan hollaringizda xavfu xatarsiz kirursiz bas Alloh sizlar bilmagan narsani bilib undan fat, undan ya'ni makka fathidan ilgari haybar jangidagi g'alabani muyassar qildi ya'ni payg'ambarni tushi haq sizlar kirasizlar faqat din kirmaysizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ish bitgandan keyin sochlaringlarni oldirib ehromdan chiqinglar dedi sahobalardan birontasi o'rnidan turmadi birinchi marta payg'ambarimizni buyrug'iga sahobalar itoat qilishlikdan bosh tortishdi shunda payg'ambarimiz yana qaytarib buyursam itoat qilishmasdan osiy bo'lsa ollohni g'azabi tushmasin dedida achchig'i kelgan holatda o'zini chodirga kirib ketdi payg'ambarimiz bilan bu safar ummu salama onamiz roziyallohu anhu birga borgan edi rasulullohni mahzun kirgani ko'rdida sababini so'radi payg'ambarimiz aytdilar agar hozir yana bir marta buyursam itoat qilishmasa ollohni g'azabi tushishidan qo'rqaman dedi ummu onamiz o'zini hikmati bilan yo rasululloh dedi siz chiqib o'zingiz sochingizni oldirib ehromdan chiqing sahobalar sizga ergashadi dedi haqiqatdan payg'ambarimiz tashqariga chiqib sartaroshini chaqirtirdi sochimni oling sochini oldirdi sahobalar payg'ambarimiz sochini oldirayotganini ko'rgandan keyin ha ish bitibdi deyishdida turib bir birlarini sochini olishni boshladi noroziligidan achchig'i kelganidan bir birlarini sochini jarohatlab olishdi bir birini noroziligidan jahli chiqqanligidan sahobalarni ba'zilari sochini oldirmasdan qisqartirib olgan edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday qaradilarda rohimallohul muhalliqin sochini oldirganlarni Alloh rahmat qilsin dedi. Sochini qisqartirganlar va muqassirin ya Rasululloh, qisqartirganlarni hammi ya Rasululloh dedi. Payg'ambarimiz ikkinchi marta rohimallohul muhalliqin dedi. Sochini qisqartirganlar va muqassirin ya Rasululloh dedi. Qisqartirganlar hammi deganda payg'ambarimiz uchinchida va muqassirin deb qo'ydi. Shuning uchun hajga borganda ehromdan chiqishlikda sochini qirdirganda savobi ko'proqligiki payg'ambarimiz ikki marta sochini oldirganlarni alloh rahmat qilsin dedi uchinchida qisqartirganlarni ham deb qo'ydi shunday qilib musulmonlar ortlariga qaytishdi alloh taolo bu sulh haqida fath surasini nozil qildi astaydu billah inna fatahna laka darhaqiqat biz sizga ochiq ravshan fath g'alaba ato etdik zohirida bu sulhni hamma bandi musulmonlarda ziyoniga bu yil qaytib ketishadi musulmonlardan madinaga borsa musulmonlar qaytarib beradi mushrikka madinadan musulmon mushrik bo'lib kofir bo'lib makkaga qaytsa qaytib bormaydi qaytib jo'natishmaydi zohirida bu sulh musulmonlarni ziyoniga bo'lib ko'rindi lekin olloh bu sulhni nima dedi g'alaba dedi nima uchun mana ozgina mulohaza qilamiz nima uchun bu xudoybiya sulhi g'alaba deyildi islomda avvalidan xudoybiyagacha necha yil o'tdi o'n uch yil makkada olti yil bu yerda madinada o'n to'qqiz yil o'n to'qqiz yil o'tdi o'n to'qqiz yil harakatdan keyin payg'ambarimiz bilan xudoybiyaga bir ming to'rt yuzta odam keldi endi o'n yilga tuzilgan xudoybiya sulhi bor yo'g'i ikki yil davom etdi mana shu ikki yilda qilingan ishni samarasi qanday bo'ldi ikki yildan keyin sulhni qurash buzib qo'ydi payg'ambarimiz makkani fath qilgani kelganida rasululloh bilan o'n ming kishi keldi o'n to'qqiz yilda bir ming to'rt yuzta bo'lyapti ikki yilda o'n mingta bo'lyapti nima o'zgaruvdi nima o'zgaruvdi sulh sababli tinchlik qoyim bo'luvdi tinchlik sababli da'vatga yo'l ochiluvdi tinchlik bo'ldi da'vatga yo'l ochildi makkaliklar madinaga bemalol kelishdi madinaliklar makkaga bemalol borishdi musulmonlar uchun axloqini ilmini da'vatini yoyishlikka fursat topildi mana shu ikki yil tinchlik turgan paytda islom mana shunday bir rivoj topdi birodarlar islom dini tinchlik bo'lgan rivojlanadi shuning uchun siz bilan bizni boshimizda turgan eng katta bir ne'matlardan bittasi bu tinchlik birodarlar bu tinchligimizga ehtiyot qilishimiz kerak dinimizni dushmanlari islomni qaysi holatda rivoj topishligini juda yaxshi bilishadi ana shu o'rtamizdagi tinchlikni har xil narsalar bilan ko'tarishlikka harakat qiladi musulmon odam hushyor bo'lishligi kerak xudoybiyaning natijalaridan yana haybar fath qilindi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni janubda qurash degan dushmani bor edi shimolda yahudlar haybar degan dushmani bor edi ikki tomonda dushman o'rtasida edi musulmonlar quraysh bilan tinchlikka kelishib olgandan keyin quvvati bir tomonga haybarga qaratildi agar Xudoybiya sulhi bo'lmaganida quraysh bilan tinchlik sulhiga kelishmaganida haybarga yahudlarni to'plangan joyi haybarga jang qilishligi mumkin emas edi quraysh bilan tinchlikka sulhga kelishdi haybarni fath qildi Xudoybiya qissasida aytadiganimiz oxirgisi bu abu basir qissasi abu basir qissasi payg'ambarimiz umradan qaytib keldi madinada turganlarida abu basir ismli bir musulmon hijrat qilib madinaga keldi keldida jituka muhajiron ya rasululloh muhojir bo'lib keldim siz oldingizga sulhni bandiga ko'ra makkadan kelgan har qaysi musulmon madinaga qaytarib berishlik kerak uni orqasidan ikkita kofir uni talab qilib kelishdi ey muhammad o'rtamizda dedi ittifoq bor dedi sen uni bizga qaytarib berishing kerak dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha suli bor o'rtamizda uni olinglar dedi bu ikki kofir abu basirni qo'lini bog'lab sudrashni boshlaganda abu basir baqirishni boshladi shuncha yo'lda bosib kelsam yana qaytarib berib yuborasizlarmi dedi olib qolinglar meni dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam esa abu basir shoyat olloh sizga va ashoblaringizga bir yengillik bersa sabr qiling dedi Payg'ambarimiz qo'lini bog'lab bu ikkita kofirga topshirdi muhojirni. Bu ikki kofir Abu Basirni asir qilib olib borib Zulxulofaga to'xtashdi. Yani, Miqot deb aytganimiz o'tgan darsda. Dam olib o'tirishganida Abu Basir qo'lidagi kishanni yetishlikka imkon topdi-da, qilichni olib bitta kofirni qatl qildi. Ikkinchisi qochib qoldi. Uni orqasidan Abu Basir qilichni ko'tarib ketyapti quvalab. Bu kofir qayerga qochadi? eng yaqin joy madina madinaga qarab qochdi abu basir uni orqasidan quvib ketdi qayerga boradi payg'ambarimizni oldiga kelib turib himoya so'rash kerak bo'lgan kofir masjidga qarab yurdi shunday yugurib kelardiki qo'rquvni qattiqligidan dunyoni changga to'ldirib tashlagan edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rib turib buni bu o'limni ko'rganga o'xshaydi dedi aytgan edik payg'ambarimiz oldiga keldida ey muhammad sherigim qatl qilindi men ham hozir qatl qilinaman deb turuvdi abu basir kirib keldi yo rasululloh dedi siz dedi ahdga vafo qilib meni tutib berdingiz dedi aralashmang dedi aralashmang bizni ishimizga degdi men yelkamdagini ado qildim dedi haligi mushrik aytdiki ey muhammad uni menga tutib dedi payg'ambarimiz aytdiki men qildim bu ishni dedi sen o'zing zoyi qilding dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga abu basir yo rabiyalloh ruxsat bering men madinada qolay dedi payg'ambarimiz aytdi yo'q dedi agar qolsa boyagi bandga xilof ish bo'ladi abu basir aytdiki unday bo'lsa ruxsat bering men xohlagan tomonimga ketay dedi payg'ambarimiz aytdi sen xursan dedi xohlagan tomoningga ketaver dedi abu basir qo'lida bitta qilichi bilan madinadan chiqib ketdi chiqib ketar ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga eshittirib agar u bilan birga kishilar bo'lganida unga yordam bergan bo'lishar edi deb qo'ydi ya'ni bu gapi bilan ya abu basir kofirlarni bezovta qilishda davom etaver dedi go'yoki bu ishora edi kofirlarni bezovta qilishda davom etavering chunki musulmonlar ularni bezovta qilolmaydi tinchlikka kelishib qo'ygan bu gapni eshitdi abu basir qaytib ketdi makkaga borolmaydi madinada qololmaydi is degan mintaqa makkaga yaqin bo'lgan ays degan mintaqaga borib mana shu joyga joylashdi mana avvalgi darslarimizda aytganmiz is degan mintaqa daraxtlari ko'p g'orlari kaxtlari ko'p bo'lgan joy edi yashirinmoqchi bo'lgan odam shu yerga kirib yashirinsa juda bir qulay joy edi abu basir isga kelganligini eshitgan makkadan chiqib madinaga kelolmaydigan musulmonlar madinaga kelmasdan isga borishdi birinchi bo'lib makkadan chiqqan abu jandal bo'ldi boya qaytarib berilgan abu jandal to'g'ri abu basirni oldiga keldi bu ikki musulmon birlashib kelayotgan musulmonlarni atrofida jamlab bir jamoa tuzishdida qurayshni karvonlariga hujum qilishni boshlashdi bular musulmonlarni xilfida emas musulmonlardan tashqari bular odamlar ko'payib kelishaverdi makka va madinadan tashqari isdan tashqari bo'lgan musulmonlar hijrat qilib borolmaydi hammasi isga kelib to'plandi uch yuzta odam to'plandi butun bir qo'shin to'plandi Qurayshni karvonlarini talon-toroj qilishdi. Tinimsiz hujum qilish karvonlarga. Quraysh bu xatarni ketkazishni o'zi aslida Qurayshni bu sulhni tuzishidan maqsadi nima edi? Karvonlari esalomon borib kelishligi edi. Bitta shu narsa uchun Quraysh sulhga kelishgan edi. Endi musulmonlar bilan sulhga kelishdi, lekin karvonlar omonda emas yana. Quraysh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga odam jo'natishdi. ya'ni karvonlarini bezovta qilaverganida payg'ambarimiz oldiga kelib aytishga ey muhammad dedi o'rtamizda ahdi vafo qani dedi payg'ambarimiz aytdi men ahdda turibman dedi abu basir bilan jamoasi dedi men uni sizlarga topshirganman ularga meni hech qanday aloqam yo'q ishim yo'q dedi agar biz ular bilan borib jang qilsak ularga yordam bermaysanmi dedi payg'ambarimiz aytdi o'rtamizda sulh bor men ularga yordam bermayman sizlarga qarshi jang qilmayman dedi Quraysh bu xatarni yo'q qilish uchun butun qo'shinni olib kelib Islo oldiga yopishdida ularni jangga chaqiruvdi, ular chiqishmadi. Quraysh kutdi, kutdi. Abu Basir chiqmadi jamoati bilan qaytib ketdi. Endi Abu Basirni qilgan ishi yana ham ziyodalashib ketdi. Avval tijorat karvonlarini ila yo'lini to'sayotgan bo'lsa, endi Makkaga kelayotgan oziq-ovqat karvonlarini ham yo'lini to'sishni boshladi. Makkada oziq-ovqat bo'lmagan. Makkada oziq-ovqat yo'q. faqat tashqaridan kelgan narsa hisobiga yashaydi ular endi oziq ovqat karvonlarini ham to'sib qo'ygandan keyin makkada ocharchilik bo'lib ketdi qurash chorasiz qolib payg'ambarimiz oldiga abu sufyon boshchiligida bir jamoat yubordi ular borib aytishdiki ey muhammad olloh haqqi qarindoshligimiz hurmati oramizdagi kelishuvni bitta bandini bekor qilaylik makkadan chiqqan odamni qaytarib berasan degan bandni yo'q qilaylik biz rozimiz shunga sen ularni qabul qilaver biz rozimiz karvonlarimiz o'tib tursin bizga rahming kelsin dedi payg'ambarimiz ularga rahmi kelganligidan sulhni ana shu bandadan ketishlikka rozi bo'ldi ayni mana shu joyi musulmonlarga zarar bo'lib tuyulgan mana shu bandi natijada oqibatda musulmonlarni foydasiga bo'lib chiqdi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umar ibn hattobni chaqirdi norozi bo'lgan umar ibn hattobni chaqirib ko'ring dedi siz bu sulhni dinimizda past ketishlik kofirlarni foydasiga deganmidingiz endi ko'ring dedi umar roziyallohu anhu yo rasululloh sizni rais meni rayimdan ko'ra barakaliroq ekan bu sulh o'n yilga tuzildi lekin bor yo'g'i ikki yil davom etdi ikki yil bo'lganida banu bakr qabilasi huzoa qabilasiga qurash yordamida hujum qildi va mana shu sababli bu sulh ikki yilda nahosiga yetgan bo'ldi واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته